Pusaj kaj capítulo. Leprawan unjo runata Jesús sanoyachis manta. Orjopa wachtang manta Jesús kuna ACHKARUNAKUNA kuna HINAPTINGMI Jesús man le leprawan unjo runa, hinaspam junjurakuykuspan nirja. Señor Llay, Alin yay kachillawaya. nispa. ME Jesús llachpaykuspan nerja. Ari munanim, allin yaiña, nispa. MI chay punilla chay lepra unhoinin chinkarurja. ME Jesús nerja. Aman pimampas kichu. Aswan jariya, sacerdotiman, chaynapi paywan hawachikamunaykipa. kashaikita YACHANAN kupagmi ofrendata JUNKI muesespa kamachishan MANJINA Nispa. Capitán pa servientinta Jesús manta. Capernaum yachtaman Jesús Soldado kunapa, y kapitannin kainata ruiga korja. Señor llay, servientimi suchuyaruspan wasi, llumpayta tanyakarichkan. nispa. Chaymi Jesús nerja, rispaya alin Yarachimusa. nispa. Hinaptingmi capitán nyatag nerja. Señor llai, pipaman hinaraqtaq wasiyman qayaykuykuwaq, rimari kuptillaykim sirvientija allin yarunja. Nyuhapas Ñuqapas kamachiwaqniykunatam kasukuni, soldaduykunapas kamachiptija kasuwantajmi. Hukninta riyniptimi rin, huknintañataq hamuyniptimi hamun. Sirvienteypas kayta rurayniptija rurantajmi. Chayna nisqanwan Jesus admirakuspam, jatejninkunata nerja. Chihaptapunim nikichik. Israel runakunapipas mainam kaina iñiniyoq runataqa tarirqanichu. Nikichiqtaqmi. Achkaqmi hamunqaku tukuy hinastinmanta, hinaspam Abrahamwan, Isaacwan hinaspa Jacobwan, mikunankupaq tiyaykunqaku Diospa munaychakusqanpi. Hinaptinmi Diospa munaychakusqanpaqñam kane niqkunapas, tutayaypa kasqanman wischusqa kaspanku, chaypi waqanqaku. hinaspa querichichichin jaco. Capitán tañatagme Jesús nerja, kutikuña, iñisjaikiman hinayaruras ruras nispa. Chay servientinmi, chay oralla sanoyarurja. Pedropa suegranta Jesús Pedro Pedropa wasenta Jesús rispanmi, chay y corja Pedropa suegran kamapi calenturawan Cachcajta. Chaymi makinta llachpaykuptillan kalentura chinkarurja. Hinaptinmi hatariruspan paykunata atinderja. Achka unjukkunata Jesus sanoyachisqanmanta. Tuta yaruptinmi Jesusman pusamurjako, demoniokunapa ñakarichisqan achka runakunata. Hinaptinmi rimarispallan chay demonio demoniokunata jarjurja. Sanoyachirjataqmi unjukkunatapas. Chaynapim kumplikorja Diosmanta willakoq Isaíaspa kainanisqan. Paimi nanayninchikuwan ñakarerja, unquyninchikukunatapas apaspa. Jesusta jati munaqkunamanta. Jesusmi achkallaña runakuna muyuriqninpi kasqanta hawaykuspa, kamachirqa kunata lamar huchapa chimpanman pasanankupaq. Hinatingmi Jesus mang asoy kuspat Dios palaining yachachik nerja. Yachachiko, maitanya riptikipas hatis haikim. Nispa. Jesus nyatagmi nerja. Kangmi atuhkunapa ochkun. Kantagmi alton pawak urpikunapapas jesan. Dios manta hamoh runapagmi ichaja manakapuanchu maipin puñuykunaipas. Nispa. Huknin purig masing nyatagmi nerja señor llay, janwanmi risaq, ichaqa dejaykuwayraq taytay wañukuptin pamparamunaykama, nispa. Chaymi Jesús ñataq nerja, jatiwaypuni, Diospaq kunataja wañuqkunataqa pampachunko, nispa. Wayratawan lamar huchata Jesús hawkayachisqanmanta. Jesús botiman yaykuruptinmi, disipulunkunapas jaterjako. Richkattinkum huchapi nisyu nisyu wairawan ulakuna hatareramuspan, botitapas yahaña taparurja. Jesús ñatagmi puñuchkarja. Hinaptigmi disipulunkuna asuykuspa rikchacherjako. Señor llay, salvawaiko, chinkaykuchkanchikñam, nispa. Chaymi payñatag nerja. Pisi ñiyniyoj runakuna. Imanasqataq manchakunkichik, nispa. Hatarikus patah mi hachchar lamar huchata. Inatting mi liu hau kayarurha. Runa kunanyatah mi admirakurhako. Ima runatah kaiha, wairapas lamar huchapas kasuh mi kasha. Nispa. kunapa nyakarechishan runa kunamanta. Lamar huchapa waklaunin gadara yahtaman Jesus chayarupting mi, Pantionmanta iskay runakuna payman hamurja. Iskay ninkum karja demoniopa ñakarichisqan manchakuypaq runakuna. Chaymi mana pipas chayñan nintaja pasayta atejkuchu. Paykunam japarirjako. Imatataj ñuqaykuwan munanki Diospa churin Jesús, manaraj picho hamurjanki ñakarichiqniyko, nispa. Waklawnijpin mikuchkarja achkallaña kuchikuna. demonio kuna ruega korja Jesusta. Jarjo aspayki koja, deja ya ikuna ikupa. Nispa. mi Jesús nerja. Pasay chikia. Nispan. kuna haruna kunamanta yoxeruspa, kuchikunaman ostururja. payan kuchikunam waktanta kalpaspa, huchaman wichiykuspa wañururjaku. Kuchi michijkunañatagmi, llaqtaman ayqikuspanku willakurqaku demoniopa ñakarichisqan runakunawan iman pasakusqanta. Chaymi chay llaqtapi achaqllapallan runakuna hamurqaku, Jesusman hinaspankum ruigakurqaku, llaqtankumanta huklawman pasakunanpaq.